För den har susat nog Den gamla finska skog Dold mellan furorna i Sarijärvis Om du stickar kniven i den rika kronofogden jorden så gifter jag mig med hans vackra Henka nästa vår. Först sticker du med kniven och sen sticker du till Stockholm så slickar jag med Henkan till en press så fort det går för den har susat nord, den gamla finska sol. Dol mellan furorna i Saarijärvi små Om du stickar kniven i den rika kronofogden Ska hurta vara jämt och jag ska glömma det som skett. Att du lär vara den som råkar skära av mig örat i festligt mod, i hastigt lag så händer det så lätt. För den har susat nog den gamla finska skog dold mellan furorna i Saarijärvi smog. Om du stickar kniven i den rika kronofogden så köper jag biljett till dig på Gamla Bore 2. Och håller du dig nykter tills du kommer fram till Stockholm så lovar jag att sända pengar till dig då och då för den har susat nog den gamla skogen. Om du stickar kniven i den rika kronofogden och sticker sen till Sverige är det bra om du kan slåss. Men akta dig för spilta ligan, Frilingsås och Delsbo. För där lär finnas fullt av folk som alla liknar oss. För den har susat nog. Yeah. Om du stickar kniven i den rika kronofogden och jag förnejar vänkan sen och därför inte kan dig sända några penningar kan jag rekommendera ett trivsamt litet hängelse i staden Härnösand för den har susat nog den gamla finska sol. Dån mellan furorna i Sarijärvi små för den har susat nog